Otumfoɔ no anim, nanso sɛ wɔnyɛ wo bɔne a, wɔntumi nko no da. Mefɔ w'ani anu, me nkoma no ani, na kyena no me bosom nansa ne ya. Wɔbɛka sɛ, Aa, me bosom ba, awo akɔm mu, asaapa a yɛde kɔtete akomfoɔ akɔm mu. Akomfoɔ bebree wɔ hɔ a. Sɛ akomfoɔ no twa hwea sɛ wɔn kɔm a, wɔntumi nyɛ dɛn mma abadwam. Kyerɛ sɛ wɔn kɔm ba yi kɔm da biako anyɛ nna. Ɛɛ, ɛɛ, mo hɔ de nyina, ɛɛ, de nyina, te gale mo sɛ fa, ame, nyɛ bue nyɛ, na baabu. Saa mmerɛ na. Kɔmfoɔ wɔ yɛadomɔ ansem me nya bi ɛnyɛ mabaa bi ɛyɛ dwɛ toa abosom papa bi wɔn se hwɛ saa mmerɛ na dentaa mfiri hɔ akyiri ansa na domɔ wu a dentaa akɔ akɔtena hɔ so wahu ante ame nya bi ɛnyɛ no sɛbi aboro sɛbi.